Euh, Menionen dugun korapilo handi euh, hortaz, autobus bide bat gehitzea da atera bide oberena. Ustariz, euh, Cambo euh, euh, connaissent. La seule solution, ça sera de faire aussi un site propre. Ah ben, ce site propre va donner envie à la population de l'emprunter parce que... Autobus bide horrek gogoa emango die erritarrei, autoak baino fiteago doan autobus bat ikusiko dutelarik. De prendre des risques avec votre voiture, de euh, faire des économies, parce qu'une voiture, ça Ez da, euh, jazoinik, ahizkoak hartzea autoarekin, euh, ekonomiak egiten dira, autoa euh, karu baita, sustut kilometroak egiten direlarik auto lehoetan, eta gainera ez da tokirik atseman behar, behin tokira eltzerakoan. Le cœur de Eta erran behar da gainera, bayonako irigunea aski ongi ornitua dela autobus lineekin, beraz ez da, jazoinik lanerako, edo aixialdien mugitzen den norbait Euh, de ne pas prendre finalement euh, ce bus.